Dear Sayadaw, we would like to invite Sayadaw to start the Dhamma talk. And today's topic is Wamika Sutta part number three. And the lecture will last one and a half hours for today. And we would like to invite Bante Bawara Dhammika to start the translation. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayadaw từ bi hoan hỷ bắt đầu bài pháp thoại và chủ đề bài pháp thoại hôm nay là bài kinh gò mối phần thứ ba Bài pháp thoại sẽ kéo dài trong 1 tiếng 30 phút và chúng con cũng xin kính thỉnh Thành Tê Pháp Thắng từ bi hoan hỷ phiên dịch sang tiếng Việt cho chúng con. Sa đu, sa đu, sa đu. Okay. Before giving and talk, we will bear respect to Buddha by reciting an Amodasa three times. trước thử vá tòa, chúng ta sẽ đảnh lễ tới Đức Thế Tôn bằng cái tụng Nam Mô Tát Sa ba lần. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namodasa dasa bhagavato arahato sama okay, we are teaching about the Vamika Sutta. Và chúng ta đang học về bài kinh Vamika Sutta là bài kinh gò mối. So in the Vamika Sutta, the Brahma coming to the Anawana forest at the back of the Anawana monastery. Và trong bài kinh Vamika Sutta này thì có một vị vị Phạm Thiên đến khu rừng Anavana và uh, tới khu rừng đó và gặp một vị tỳ kheo. So in that place, Pandey Kumarakaspa is practicing meditation or not. So Brahma told to Pandey Kumarakaspa about Wamika story, Tomato Hill story. Và khi ở đó thì có Pante hay tôn giả Kumarakasapa đang hành thiền ở đó. Và khi đó thì Phạm Thiên, Brahma đã kể câu chuyện hay là một câu đố pháp về bài kinh Vam, uh, về Vamika là gò mối tới tôn giả kumarakasava. So after listening the story, uh, so the Brahma instructed him to ask Buddha about those riddle riddle of story. Và sau khi bạn nói về câu chuyện gò mối và Mika, thì khi đó Phạm Thiên mới nói với Pantekumarakassapa là hãy tới gặp Đức Phật để hỏi Ngài, Ngài sẽ giải đáp câu đố này. So, in a story, saying that there is a tomato here. Daytime, nighttime, smoking or uh, Chewing, daytime blazing in the daytime blazing. Yeah. So what is a wamika? The Buddha answer, wamika is a body. So what is smoking in the daytime? What is uh, blazing? Uh, what is smoking in the nighttime? What is blazing in the daytime? Và khi đó thì vị Phạm Thiên mới nói rằng cái gò mối, gò mối ở đây là khi gò mối đó là uh, một khói, khói vào đêm và lại sáng vào ban ngày. Thì cái gò mối là cũng là là cái thân và cái, sáng về ờ, tối ở ờ, mình khói bốc khói ban đêm và sáng rực ở ban ngày nghĩa là như thế nào? So smoking in the daytime is a uh, Rifadu Dops. Uh, smoking in the, at night time is uh, Rifadu Dops. At night, we, we think uh, this and that to do tomorrow, or uh, this and that we have done in the day. So, daytime, it is in, uh, smoking at night time. So, smoking means uh, uh, to with the So, Blazing in the daytime is uh, uh, putting into action in the daytime. So this body is quite busy. Và khói, khói vào ban đêm ở đây là nói về những cái tư tưởng tất cả cả những cái tư tưởng tư tưởng nghĩ suy nghĩ suy tầm vào ban đêm hay là nói về vitaka là tư là tứ vitaka là tất cả những cái suy tầm vào ban đêm và nó sáng sáng vào ban ngày là tất cả những cái sự suy tầm những sự suy nghĩ tính toán vào buổi đêm đó thì đưa ra làm cái hành động vào ban ngày thì chính vì thế gọi là sáng vào ban ngày khói ở ban đêm và sáng vào ban ngày thì cái thân này chúng ta thấy rằng cái thân này như vậy là rất là bận rộn đúng không bận rộn với rất là nhiều thứ khác nhau so the Buddha's answer is uh, because of similarity like thinking, thinking, it is like smoking. Uh, burning or blazing is uh, like putting into action. So it is a, uh, it goes uh, based on similarity. It will make sense to hear that. Hmm. Và bởi vì chúng ta cứ suy tầm, suy tầm, suy nghĩ, suy nghĩ nên là nó giống như là cái khói nhưng và khi mà làm ra nó phát thành cái hành động thì nó giống như là lửa vậy thì đó là dựa trên cái sự tương tự cái sự tương đồng có cái mối liên hệ có cái mối tương quan hay cái sự giống nhau và khi mà nghe như vậy thì chúng ta thấy cái sự hợp lý trong cái câu đố này trong sự giải thích này uh, the next one so at that time the teacher brahmana and student Sumera came to the tomato hill, Wamika. So about this, uh, Vanigumarakasapa asked the Buddha. The Buddha answered, Sumeda means practitioner bhikkhus. Because uh, Su is uh, good, Meda is wisdom, good wisdom. But uh, it is uh, the name of Bhasa. We have to translate who has good wisdom. So, uh, yeah, it is a changeable. number Bhikkhu. So, uh, yeah, Brajdeshina Bhikkhu must have a good wisdom. Who has good wisdom? So, <coughs> so uh, Brahma's story is like a, a treasure hunting story. <laughs> so you must be clever to get the treasures uh, Dudika Tomato Hill. So Richard's uh, word is Brahmana. So Brahmana has two meanings. Because of this, the Buddha can change. Brahmana means as a Dhamma. It is a Dicha Buddha. Dicha Buddha. So, uh, but in the treasure hunting story, Brahmana is a Brahman. Because of Brahman, those people are, you know, they want to get treasure with mantra, something like that. So uh, in the Brahma's story, like uh, treasure hunting story, you may translate Brahman, but uh, in the Dharma case, Brahmana means uh, detailed Buddha. Because uh, Brahmana has two meanings. One is Brahman, one is Arahanta. So it is changeable. So having uh, have sense. So make make it sense. So literal meaning of brahmana is uh, mm, who remove. So who dispel seven dhammas. Uh, so uh, so one meaning is uh, who dispel uh, seven dhammas, who dispel evil seven dhammas. Uh, Brahmin also they may say themselves uh, we are the one who dispels evils. So Arhanta also may say, uh, who dispels evils. So here seven Dhamma mentioned raga, lust, dosa, anger, moha, delusion, mana, conceit, sakaya deity. Uh, sakaya deity, how to translate? self-view, maybe self-view, uh, thinking there is a self in this body. Uh, so, vijigaya, doubt, silabada Brahma uh, right and ritual in the wrong way. So holding, oh, uh, uh, practicing wrong practice, you may translate. Those are all evils. So who dispel these evils. That means Buddha. So, yeah. So, uh, in the normal story, so Sumedha is a disciple, uh, teacher is a Brahma, Brahmana is a Brahmin, but uh, the Buddha changed into Dharma. Sumedha is a uh, Rajadishana Bhikkhu who has a good wisdom. Uh, the teacher is a Buddha who is Arahanta. or who dispels seven evil dharmas. Yes, yes, I know. Mm. Và đây có từ từ Sumeda. Chúng ta hiểu từ Sumeda ở đây câu chuyện đây đó là hai có hai người, hai nhân vật ở trong câu chuyện này đó là vị thầy là vị uh, Brahmana hay là vị Bà La Môn và đó, đó là học trò tên là Sumeda. Học trò tên là Sumeda thì học trò Sumeda từ Sumeda nghĩa là gì? cái từ Sumeda ở đây có nghĩa su có nghĩa là tốt và Meda Meda là trí tuệ và Sumeda có nghĩa là cái người có trí tuệ tốt và trong vị trường hợp này đó là vị học trò tên là Sumeda và Đức Phật chuyển cái vị học trò này có nghĩa rằng một vị tỳ kheo hay là một vị tỳ kheo hành giả một vị tỳ kheo hành giả ở đây phải là người có trí tuệ và có trí tuệ sâu sắc hay thì gọi là Sumeda và cũng như vậy vị Bà La Môn Bà La Môn ở đây thì có hai cái ý nghĩa của từ Bà La Môn thứ nhất là Brahmin là nghĩa đầu tiên của à, cái từ Brahmin ở đây có nghĩa là hai có hai ý nghĩa đầu tiên đó là ý nghĩa đó là Bà La Môn và ý nghĩa thứ hai nữa đó là vị thầy bậc thầy Đức Phật hay là bậc A La Hán và trong trường hợp này thì à, các vị học trò và vị thầy ở đây thì học trò đây là vị thầy với chỉ học trò cách đi đào cái kho báu trong cái tổ mối đó thì trong trường hợp này mình sẽ dịch nó nghĩa là à, vị Brahmin nghĩa là Bà La Môn và Bà La Môn thì trong trường hợp đó thì mình thấy rằng cái cách dịch này tại vì cái tính tương tự của nó nên là mình thấy nó có lý và vị bà la môn ở đây thì cũng là người cái nghĩa thực sự của bà la môn hay brahmin có nghĩa là người đã loại bỏ được bảy pháp hay là brahmana có là người đã, đã loại bỏ được bảy pháp bảy pháp bảy ác pháp loại họ cũng gọi họ là người loại bỏ được bảy ác pháp và bậc a la hán bậc a la hán là cũng người là bậc mà nó loại bỏ được những cái ác pháp loại bỏ được những cái ác pháp bảy ác pháp đây là là gì đầu tiên là raga là tham và dosa là sân moha là si và mana là ngã mạn và thân kiến sakaya dithi và vichikicha hoài nghi và giới cấm thủ và như vậy thì bảy bảy cái lần này là bảy cái pháp bất thiện mà vị đó là vị sume sumeda sumeda thì sau đó với vị thầy ở đây thì đức phật với chuyển cái câu đố này sumeda là một vị tỳ kheo và vị Bar, uh, ờ, brahmana là vị bà la môn brahmin Brahmana ở đây là chính là Đức Phật và từ một cái câu chuyện từ câu đó đó Đức Phật chuyển thành một bài một bài pháp thì vị bà bà la môn à, học trò là vị tỳ kheo Sumedha này với học từ Đức Phật là một bậc bà la môn là Đức Phật thì chúng ta thấy câu chuyện này là nó trở nên có rất là có ý nghĩa và nó rất là có cái lý và nó có cái mối liên hệ với nhau. Yes, Sarah. So At that time, Brahmana told Sumedha, please dig by taking tools or with the tools. So, about this sentence, Vanikumara asked it to the Buddha, what is digging? What is a tool? So, digging refer to effort. So to dig this body, uh, you need effort. You must have effort. Without effort, cannot dig this body to termite heal. So, uh, what is a tool? Uh, tool, re, uh, yeah uh, taking only first of all mentioned uh, about the tool yeah mentioned on okay tool refers to wisdom uh, so so to take this body you need effort you need a wisdom weapon tool without weapon without tool also you cannot take So, uh, wisdom here refer to uh, knowing four elements. Okay. Yes. Và đây cái từ đào và vì khi đó thì bị học uh, học trò mới hỏi vị thầy rằng là bây giờ phải đào phải làm như thế nào đào như thế nào thưa thầy và vị thầy mới nói rằng đào phải cần có gì phải cần có cái dụng cụ có dụng cụ để đào và vị mới hỏi là đào là như thế nào và dụng cụ là như thế nào đào ở đây chính là cái sự tinh tấn và đào ở đây để đào cái thân này để đào cái thân này để đào cái tổ mối này cái thân này chính là cái cái cái, cái gò mối và để đào cái thân này thì cần có cái sự tinh tấn nếu không có sự tinh tấn không thể đào được và tinh tấn hay là cái, cái sự gắng sức ở đây thì phải cần có cái công cụ cái công cụ ở đây đó là cái sự trí tuệ cái trí tuệ phải có tinh tấn cộng với trí tuệ thì mới có thể đào được cái gò mối mới có thể đào được vào trong cái thân này và không có trí tuệ và không có dụng cụ để đào thì không thể nào mà đào được cái gò mối không thể nào được đào được vào cái thân thân này và trí tuệ trí tuệ ở đây đó là cái sự biết sự thấu suốt về tứ đại so wisdom is uh, knowing about the four elements so To take this body, you need to know four elements. What are they? Patavitadu, earth element. Avodadu, uh, water element. Desodadu, fire element. Vayodadu, wind element. Biết được tứ đại, tứ đại ở đây là gì? Đó là là đất, là nước, là lửa, là gió. So, uh, for the Bhattavadadu, uh, to understand uh, as a characteristics, so for example, you may press your body, it is hard. This is the art element, hardness. So actually have a six, six characteristics. Uh, so hardness, and soft. You may say hard, you may say soft. Uh, heavy and light. If you lift up this body, uh, you may say heavy, you may say light, based on knowledge. So also, uh, if you rub this body, uh, gross and smooth. So you may say gross, you may say smooth. So you need to discern uh, with wisdom about these elements. And this is the other elements. Next one, water. Two characteristics, uh, flowing or wetting, and cohesion or stickiness. So flowing means uh, wetting. So you have to drink water occasionally so that water spread to the whole body. Because of this, our uh, our body is not so dry. Something wet or flowing. Some places a lot of water, like saliva, urine, and blood. So some places less water. So flowing, wetting, you should try to see. So next one is cohesion, uh, stickiness. So this body is uh, made of uh, small, small particles uh, stick with water. So because of this, we have a form, like a head form, hand form, like a mud statue. so uh, if you want to do statue with mud, in the mud there must be hair, there must be water. Without water, just earth, you cannot do statue. So uh, forming uh, with the stickiness. So this is a characteristics of water. The next one is fire element. So you test whether you are uh, water elements are only known by mind, cannot touch. Next one is a fire element. <clears throat> so if you test, you touch your body so you may say cold, cold. You may say heat or hot. So it is one temperature based on knowledge that you use. So you may say cold and heat. So if less temperature, uh, cold, if a little bit more hot. So you're trying to know whether you are mind again and again. You're trying to dig with this wisdom again and again. So uh, next one is uh, uh element uh, known by, my, by mind, also known by body. So you can do that. So some many people say sensation, not just a sensation. With mind also you can know. So in, in the beginning you may know with sensation, but later you will know directly with mind. And next one is uh, wind element. So when the characteristics of a wind element is two, supporting and pushing. So now we sit straightly. So it is putting winds into the body. So wind supports our body. So if someone have a stroke, cannot do in this way, will fall down. So yeah, so we stand up, we walk, so it is supporting, supported by wind. So you're trying to know, you're trying to dig with this knowledge. Next one, next characteristics of a wind is pushing. You know, you may move your body, you may speak, uh, you may go to toilet, you may walk, uh, you may blink your eye, you may swallow your food. So all these are pushing. So you're trying to know you're trying to take a Gananga uh, with this understanding. So, if so, uh, you can take your uh, Wamika, commented things. Okay. Yes, yes, Adam. Yeah. Và tiếp tục tiếp tục khi ở đây chúng ta thấy rằng khi tứ đại tứ đại thì có những cái yếu tố, có những cái đặc tính đó là Patavi Patavi Datu là đĩa đại đĩa đại thì có những cái đặc tính như sau ví dụ như chúng ta bấm bấm nhấn vào thân này này để lấy con tay hay là chúng ta đè vào ấn vào trong thân thì chúng ta thấy được cái cảm giác hay thấy được cái đặc tính cái đặc tính cứng đặc tính cứng ở đây là cái đặc tính của địa đại hay là đất và thực ra nó có 6 cái đặc tính có cứng ở đâu có cứng thì có mềm nó ít cứng hơn thì là mềm và nặng và nhẹ nặng và nhẹ thì ít nặng hơn thì gọi là nhẹ và nặng và nhẹ cũng là cái đặc tính hai đặc tính của địa đại hay là của Batavi Datu và uh, nữa đó là khi mà chúng ta xoa xoa vào trong da của chúng ta thì chúng ta thấy được cái cảm giác mà nó có thể là nhám nhám hay là nhắn thì nhám và nhắn cũng là hai cái đặc tính nữa khi nào chỗ nào mà ít ít nhám thì nó là nhắn nó smooth thì đó là những cái đặc tính tất cả là sáu cái đặc tính của địa đại đó là đặc tính um, nặng nhẹ cứng mềm và nhám nhẵn chúng ta phải phân biệt phân biệt lặp đi lặp lại dùng cái trí tuệ của mình với cái trí tuệ của mình để phân biệt được những cái đặc tính sáu cái đặc tính của địa đại mà chúng ta đào đào tiếp tục đào đào đào cái tổ mối đó hay là đào trong vào sâu sâu vào trong những cái đặc tính của tứ của địa đại và yếu tố của nước yếu tố của nước là yếu tố mà gọi là chảy yếu tố chảy và kết dính hai yếu tố hai, hai đặc tính hai đặc tính của nước đó là chảy và kết dính chảy ví dụ như là chúng ta uống nước uống nước vào chảy hay là ướt chảy và ướt ở đây có nghĩa là khi ví dụ như là chúng ta uống nước vào uống nước vào thì nước nó sẽ lan tỏa toàn thân và nó làm thân của chúng ta có chỗ thì ướt nhiều chỗ thì ướt ít và nó làm cái thân của chúng ta lúc nào cũng có cái sự ướt ở đó nó không bị khô và ví dụ như là nước bọt nước bọt là cái nước bọt máu hay là mồ hôi hay là trong nước tiểu đó là những cái nơi mà những chỗ mà có cái yếu tố của nước nhiều hơn và cái yếu tố kết dính thì thân này được cấu tạo nên bởi những cái hạt nhỏ những cái hạt nhỏ li ti và bởi cái sự kết dính này nên hạt nhỏ này nó mới tạo thành cái khối nó tạo thành cái hình cái đầu tạo thành cái tay tạo thành hình cái chân và nó tạo thành cái khối và nhờ cái đặc tính cái dính của nước này mà chúng ta mới thấy được có hình hài cái bức tượng hay là cái hình hài cái khối của thân này nếu không thì nó sẽ tan rã ra thành thành như những cái hạt bụi và nếu không có nước như vậy thì không không nó không có sự kết dính không có yếu tố nước không có sự kết dính thì không thể nào mà cấu thành một cái hình thể một cái hình thái được và chúng ta phải đào chúng ta biết như vậy chúng ta phải biết bằng cái trí tuệ của mình phải biết bằng cái ờ, cái dụng cụ đó biết bằng cái trí tuệ và tiếp tục chúng ta đào đào đào và chúng ta biết được những đặc tính rõ ràng cái đặc tính của yếu tố của nước và cái yếu tố của nước này là cái uh, và cái chúng ta biết bằng biết bằng tâm bằng tâm của mình chỉ biết bằng tâm của mình thôi và yếu tố nữa là yếu tố lửa lửa là yếu tố lửa thì có cái hai cái đặc tính đó là nóng và lạnh nóng và lạnh thì bởi cái trí tuệ thì chúng ta sẽ thấy được cái nóng và lạnh cái nơi nào mà nóng à, nóng cái sự cái nhiệt độ nó ít thì lạnh mà nơi nào nhiệt độ nó nhiều thì đó mình gọi là nóng thì có hai cái yếu tố này chúng ta sẽ biết được cả bằng thân và cả bằng tâm và nhiều khi chúng ta thấy rằng ồ oh, chúng ta thấy rằng uh, chúng ta thấy có cảm thọ này cảm thọ kia uh, tất cả mọi thứ nhưng mà thực tế chúng ta biết được những điều này là do do tâm khi đầu tiên thì thấy biết được cái nóng cái lạnh nó bằng cái sự cái cảm thọ cái sensation cái cảm thọ nhưng mà sau đó thì chúng ta sẽ biết nó bằng tâm và cái này chúng ta biết bằng thân và biết bằng tâm mình nữa sau này chúng ta biết được bằng tâm và cái yếu tố của gió gió thì có hai cái đặc tính hai đặc tính nó là đẩy và nâng chúng ta ngồi thẳng lên như thế này ngồi thẳng lên như thế này mà không bị ngã xuống thì đó là do cái đặc tính yếu tố của gió đi vào và cái gió đó nâng nó hỗ trợ cho cái thân này được ngồi ngồi thẳng lên ví dụ trong một số trường hợp mà người ta bị đột quỵ hay người ta bị tai biến đó, là người ta bị ngã quỵ xuống và người ta không còn cái yếu tố của gió không còn cái yếu tố nâng nên chính vì thế người ta không thể nào đứng dậy được thì do cái yếu tố của gió này nó rất là yếu nên là cái yếu tố nâng này nó yếu nên là thành ra họ bị ngã xuống không đứng dậy được và yếu tố đẩy cái yếu tố đẩy nữa là ví dụ như là chúng ta đi này chúng ta nói này hay là chúng ta đi nhà vệ sinh này chúng ta ăn chúng ta nuốt vô này hay là tất cả những cái nháy mắt này thì tất cả những cái đó là đều do cái đặc tính gió đặc tính đẩy của gió mà tạo nên thì chúng ta phải đào cố gắng đào đào và đào nữa đào nữa bằng cái trí tuệ của mình chúng ta phải đào đào cái tổ mối đó cái vamika đó đào ra những cái thứ nô nói đó chúng ta tiếp tục đào bằng cái trí tuệ của mình yes sir Okay, so when you dig in this way, i uh, using effort and wisdom. So body will be like a smoke, will be like a ice block, later will be transparent. So later uh, possibly small particles broken. If not, uh, we have to see uh, space element small so become small particles so uh, because of this at that time your knowledge can go everywhere in the body can discern uh, other materialities and mentalities uh, so uh, later on you can see cause and effect you can see rising and perishing so because of this, uh, to dig this uh, body, wamika, uh, you need wisdom as a tool. You need effort, like a digging. Yes. Và đào, đào ở đây chúng ta phải đào, phải đào, cố gắng để đào vào trong nó, đào trong cái chúng ta tiếp tục một tinh tấn với cái sự tinh tấn của mình chúng ta đào đào sâu vào đào sâu vào nữa thì khi đó từ từ cái thân này nó sẽ chuyển thành giống như cái khói cái khối giống như là khói và từ từ từ từ thì nó trở nên trong suốt và khi mà hành tứ đại như vậy thì bắt đầu cái thân này nghĩa chúng ta đào tiếp tục đào và nó trong suốt cái thân này trong suốt và khi đó trong suốt rồi thì có thể đến đến cái đoạn giai đoạn nữa đó là chúng ta phá vỡ cái khối này phá vỡ cái khối thân này nó thành những cái hạt nhỏ những cái hạt nhỏ li ti những cái hạt nhỏ đó và nếu mà chưa thấy được cái hạt nhỏ đó chưa thấy được tất cả những cái những cái hạt đó tổng hợp sắc nhỏ nhỏ nhỏ đó thì bắt đầu phải dùng tới là phân biệt cái đại hư không cái đại hư không ở giữa trong những cái những cái hạt trong trong cái thân này thì khi đó thì cái thân này sẽ vỡ ra vỡ ra thành những cái hạt nhỏ cái hạt nhỏ li ti li ti và khi đó thì tất cả cái tuệ của chúng ta trí tuệ của chúng ta sẽ đi sâu vào đi xuyên thấu vào trong thân và khi đó thì với trí tuệ đó chúng ta có thể phân biệt được danh phân biệt được sắc phân biệt được nhân quả và phân biệt thấy được cái sự sanh diệt. Bởi vì vậy chúng ta có thể đào, đào, đào với cái trí tuệ của mình, đào đào với sự cố gắng của mình, với cái sự tinh tấn của mình, cùng với công cụ, cái công cụ ở đây chính là cái trí tuệ. Và chúng ta đào cái thân này, đào cái vamika này, đào cái gò mối này và chúng ta thấy được. So, disciple Sumedha is taking to mind here. Maybe by thinking We have a lot of treasures. <laughs> so at that time, he saw Lingi, Langi. Langi is a dog bot or ba. dog bot or ba. So uh, at that time, uh, Langi Badande. Uh, so I found uh, Dobot Sa. remove it, please continue to dig. So what is a robot? It is referred to avijja, ignorance. Và vị đệ tử, vị học trò Sumida, vị học trò Sumida tiếp tục đào và đào nữa. Và khi mà đào tới rồi thì vị mới đào vào, vị đã thấy được cái chốt cửa. Thấy được chốt cửa thì vị đã mới thốt lên là thưa thầy, con đã tìm thấy là thưa ngài có đã tìm thấy được đào được cái chốt cửa thì vị này đào với nghĩa là trong cái lúc đào này thì vị uh, ờ, Sumida vị học trò Sumida nghĩ rằng mình đào như vậy thì trong cái tổ mối này sẽ kiếm được rất là nhiều những vật báu thì bởi vì đây là cái kho báu mà nên là đào tiếp tục đào như vậy và đào thì đầu tiên là thấy được cái chốt cửa và vị mới nói rằng con đã thấy được chốt cửa rồi thì vị thầy mới nói rằng hãy loại bỏ nó đi loại bỏ nó đi và tiếp tục đào nữa chốt cửa ở đây chính là avicca avicca hay là vô minh đó là chốt cửa. So if there is robot in the city gate, uh, so people inside cannot go out. People outside cannot go in. So it's a block. So in the same way, if we have a wager when digging in this body, so our knowledge cannot go to nirvana. So something is blocking. So because of this, uh, we need to remove a avijja, not knowing. mean means that uh, not knowing truly, knowing or knowing wrongly. So as long as we are knowing wrongly, our knowledge cannot reach, cannot go to nirvana. Everything blocked. So because of this, uh, need to remove that ignorance. How to remove? In the commentary said, learning meditation, asking in question. In this way, avijja can be removed. Yes. Và cái some chốt cửa ở đây chốt cửa ở đây có nghĩa là gì chốt cửa ở đây chính là cái avicca cái vô minh một cái chốt cửa ở đây cũng giống là giống như là cái cổng thành cái cổng thành khi mà đóng lại rồi thì nội bất xuất và ngoại bất nhập nghĩa là bên bên trong thì không đi ra được bên ngoài cũng không đi vào được và cũng như vậy khi mà một người mà nó có cái avicca có cái vô minh thì nó bị chặn là rồi thì nó bị chặn lại thì tất cả những cái trí tuệ thì đã bị chặn được đã đã bị chặn chặn rồi không có thể đi tới niết bàn nibbana được và khi đó thì phải loại bỏ để muốn đi tới niết bàn nibbana thì phải loại bỏ cái avicca loại bỏ cái vô minh và avicca ở đây có nghĩa rằng không biết được cái chân chân chân lý hay không biết được cái sự thật không biết được đúng đắn và hay là gọi là biết sai và một khi mà chúng ta đã biết những thứ sai biết sai hiểu sai hiểu sai thì nó là cái sự ngăn chặn ngăn chặn chúng ta chặn chúng ta chặn chặn con đường mà đi tới Nhật Bản và trong chú giải của nó để loại bỏ avidya hay loại bỏ vô minh loại bỏ vô minh ở đây thì bằng cách đó là học thiền và học và và hỏi đặt những cái câu hỏi học thiền và đặt câu hỏi thì đó là cái cách mà để loại bỏ avidya vô minh so Avijja is not knowing as a materiality, mentality, cause effect, and arising and perishing. Or knowing as a man, woman, human, and deva. So, in this way, uh, we cannot reach the nirvana. So, because of this, trying to remove avijja, trying to understand as a materiality mentality cause and effect and rising approach. Yeah. Avicca ở đây đó là không biết, không biết được danh và sắc, không biết được nhân và quả và không biết được sanh và diệt. Và đó là cái biết ở đây avicca vô minh có nghĩa là biết cái gì? Biết đây là cái biết, biết đây là na, biết nam, biết người nam, biết người nữ và ghi nhận đây là là người đây là chư thiên thì nếu mà biết như vậy thì sẽ không thể nào tới niết bàn được mà muốn loại bỏ cái trà để thấy để thấy để tới niết bàn thì chúng ta phải biết được rõ ràng hay là thấu suốt biết được danh sắc biết được nhân quả biết được sự sanh và diệt thì như thế mới mở cửa tới niết bàn được so sumera Isabel about sumera continue to take continue to take. At that time, uh, as a next one, he saw a frog, Odumayika, uh, Odumayika frog. The name of frog is Odumayika, like a swollen frog. So, ah, Odumayika Budande. So, it's a swelling frog. At that time, OK bar, please remove it. Continue to tick. So what is a swelling frog? It is referred to anger. Yes. Và sau khi đó thì vì học trò Sumeda tiếp tục đào đào tiếp đào tiếp và vì biết thấy được con ếch hay là con nhái con nhái ở đây có cái tên có cái tên đó là Utumarika có nghĩa là con ếch mà nó phồng lên nó căng phồng lên hay nó trương lên thì cái con ếch hay con nhái mà trương phồng lên này thì khi đó vị mới nói với thầy rằng là thưa thầy con đã đào được con đã đào được cái con ếch hay là con ếch con ếch phồng phồng lên căng lên con ếch đó thì <clears throat> vị thầy mới nói rằng hãy loại bỏ nó đi loại bỏ nó đi và sau đó đào tiếp đào tiếp hãy đào tiếp và con ếch phòng trương lên căng lên ở đây có nghĩa là gì đó chính là sân So Odumaika frog usually originally about fingernail, not big, small, about fingernail. Usually uh, staying among the old leaves or into the bushes or into the uh, creepers. So if people or someone touch with the sticks, uh, with the creepers or throw with the sand. So it will become swollen, swelling. So more if you touch more and more swelling, later become round, like uh, maybe about apple or big apples become <laughs> round, round. So because of this, it is uh, Odumayika Manduka. Uh, they say floating uh, Floating, no? Mm. floating, Mm. floating, floating, floating yes. frog, swelling, uh, swelling frog. So at that time, it turn over, uh, upside, uh, turn over, legs are up. So because around. So at that time, become the prey of enemies like crows, uh, because the kind of run animal. So crows are uh, eating them or other beings may eat them. So in the same way, if we have anger, so in the beginning, just uh, mind is not clear. Yeah, it is uh, something not so big. So if we cannot control, if we have more anger, so, uh, so uh, something like a mouth shaking. Later, I want to say something. I must say something uh, like that. Later, chains are shaking. So, wishing to say, wishing to scold. Uh, so, if we cannot control, if uh, we have more anger, more swelling. So uh, saying out harsh speech. So if we have more swelling, more anger, so saying this and that. Uh, after that, if we cannot control uh, taking uh, taking uh, holding someone or something, uh, so after that, uh, beating with sticks, uh, harming with weapons. So at that time, uh, if we cannot control more, we cannot control, uh, may kill other people, may kill own self. So we need to remove that anger. If we have that anger, we cannot increase our meditation. We cannot take this one anymore. So we may not gain treasures. Because of this, uh, so uh, when the disciple Sumedha told Odumaika frog brandy, Odumaika frog sang, Beside vào remove it continue to take Yes. Và đây thì cái con à, về sau khi đó thì vì uh, uh, Sumida với đào là con ếch này và khi con ếch đó con ếch đó thì nó đó là một loại con ếch và nó hay nó nó chỉ bằng cái cái đầu cái móng tay này thôi nó to cái móng tay này thôi và nó thường thường là nó ở vào trong những cái bụi này trong những cái lá trên, trên những cái lá khô hay là trên những cái cành cái cành dây leo và khi đó nếu mà ai đó mà chạm bằng cái cây gậy hay là chạm bằng cái dây leo hay là ném cái ném cát vào nó hay là thí à, hay vào nó thì cái con ếch đó nó sẽ căng phồng lên căng phồng lên thì đầu tiên nó căng nho nhỏ thôi nó từ từ từ từ từ từ nó phồng lên nó phồng lên và có thể nó phồng căng như cái quả táo tròn như quả táo luôn từ cái móng tay mà nó căng phồng lên tròn như quả táo chính vì thế gọi là utumarika và khi mà nó lật ngược lên nó lật ngược lên rồi ấy, thì tại bởi vì nó tròn nó tròn và nó ngã nó ngã ra và nó, nó lật ngược ra thì khi như vậy thì nó sẽ là mồi cho những con quạ và những con vật khác và những con quạ hay là những cái con vật những cái thứ những con khác nó sẽ tới nó ăn là ăn thịt cái con ếch này thì con ếch căng phòng này cũng tương tự như vậy khi mà sân sân ban đầu thì nó nhỏ thôi nhưng mà nếu mà mình không có thu thúc nó mình không loại bỏ cái sân đó thì cái tâm sân này càng ngày càng càng trở nên lớn hơn càng trở nên to hơn và cũng tương tự vậy cũng như là cái nó tăng nó trương lên nó phồng lên mà cái sân này mình không có ví dụ như một người mà sân khi mà sân lên thì miệng người ta sẽ lắp bắp lắp bắp và người miệng người ta run rẩy và đến miệng người ta run rẩy rồi người ta muốn nói cái gì đó muốn thốt ra cái lời gì đó và đến khi mà cái cằm của người ta cái cầm người ta nghĩa là cũng trở nên run rẩy rồi và từ từ như vậy thì bắt đầu họ phát ra những lời nói và bất kỳ những lời nói nào họ thốt ra thì đó là những lời lời nói thô tục và nói rồi sân rồi cái sân nó càng ngày nó càng trở nên tăng trưởng hơn tăng trưởng hơn nó thành phát ra thành những cái lời nói và người đó không có kiểm soát được nữa và không có thu thúc không kiểm soát nữa thì tiếp tục người ta sẽ mắng người này sẽ mắng người kia và không kiểm soát được cái lời nói đó nữa người ta không, thu, không kiểm soát được cái sân đó nữa thì bắt đầu người ta sẽ nắm lấy nắm lấy người khác hay nắm lấy cái gì đó nắm lấy cây gậy và bắt đầu đánh đập người khác hay là dùng vũ khí đánh đập người khác và không kiểm soát được và không bởi vì không kiểm soát như vậy người ta có thể dẫn tới giết người giết người khác giết chính mình và để loại bỏ sân tí uh, và loại bỏ sân và sân nếu mà không loại bỏ được sân thì không chúng ta không thể tiến tiến triển không thể tăng thượng trong cái việc hành thiền của mình được chúng ta không thể nào tiếp tục có được kho báu để đào đào vào mỹ cá đào cho vào trong cái tổ mối đào vào trong cái thân này chúng ta không thể tiếp tục đào được nữa và không đào như vậy chúng ta sẽ không có được cái kho báu và không có được những cái vật báu và như vậy thì vị Sumida này mới nói với là thưa thầy là con đã đào và đào tiếp và con thấy được con ếch con ếch phòng ách căng này ách, ách phòng này và ngài thầy vị thầy mới nói rằng hãy tiếp tục đào hãy loại bỏ nó đi loại bỏ nó đi và tiếp tục đào thì nghĩa là loại bỏ cái sân đi và tiếp tục đào tiếp tục đào đào sâu hơn nữa đào sâu vào trong cái thân này đào sâu vào trong cái va mít các cái gò mối này yes, so if we have anger in this way uh, we, we will be the prey of Mara Mara will do whatever he likes. Khi mà chúng ta có cái tâm sân như vậy thì chúng ta sẽ phải sợ hãi, sợ hãi ma vương và ma vương sẽ làm những cái bất kỳ điều gì mà nó muốn mà ma vương muốn. So because of this the Buddha said Odumayika Manduka silent flock is anger. Và chính vì thế nên là Đức Phật mới nói rằng cái con ếch trương này, ếch căn phòng này, đó chính là cái tâm sân. So, Aditya said to remove it. How to remove? So, by reflecting these advantages of anger, advantages of removing anger, we should remove. Và cái tâm sân này làm thế nào loại bỏ cái tâm sân này thì chúng ta phải quán quán tưởng quán tưởng cái sự bất lợi cái bất lợi khi mà có cái sự sân hận và cái sự lợi ích khi loại bỏ được sự sân hận và khi thấy được cái sự lợi ích và cái sự bất lợi thì chúng ta sẽ loại bỏ được cái tâm sân. So that there are some other ways to remove anger. Maybe it is useful for or need to use for many people. So first of all, we go according to Dutiya uh, Agada Vinaya Sutta. So if someone is uh, good in speaking, just focus speaking, focus on speaking. So you may be able to dispel anger to him. If someone is good in action, you focus just on action. If someone is good in mind, sometimes you may see this uh, uh, chanting or meditating. So you can think, oh, he has a good mind. You focus on that, trying to remove anger to him. If someone has everything bad, no good speaking, no good action, no good mind, if so, you should have compassion. This kind of person will suffer, especially after passed away. Even in this life, will not improve with any, in anything. So, if someone is good in everything, like speaking, action, or mind, if so, mm, whatever you want to see, you can see, or very good. So, if you focus in this way, uh, you may be able to dispel your anger, swollen frog. Yes. Và có nhiều cách khác nhau để loại bỏ được cái tâm sân nhưng mà ngài sẽ đo dạy cho chúng ta một cái cách đầu tiên cái cách mà để chúng ta có thể dễ dàng áp dụng trong cái đời sống ví dụ như ai đó mà có những cái lời nói những cái lời nói tốt họ nói những lời tốt đẹp thì chúng ta chỉ hướng tâm đến những cái lời nói của họ thôi và nếu ai đó mà có những việc làm hay những hành động tốt đẹp những hành động hay hành động thiện hành động tốt thì chúng ta chỉ hướng tâm chú tâm vào cái hành động tốt của họ mà thôi và nếu ai đó mà có cái cái ý cái tâm họ tốt ví dụ chúng ta có thể thấy họ nhiều lúc họ tụng kinh nhiều lúc họ đi hành thiền họ tụng kinh thì chúng ta biết rằng ồ người này có cái tâm tốt thì chúng ta chỉ chú tâm vào cái tâm của họ thôi đừng có chú tâm vào cái việc khác những cái hành động hay lời nói của họ và nhưng mà như vậy thì chúng ta sẽ loại bỏ được bởi nhờ nhờ cái sự hướng tâm đúng đắn nhờ cái sự hướng tâm tới những cái tốt của họ những cái điểm tốt cái điểm mạnh của họ ấy, mà chúng ta loại bỏ được cái tâm sân những cái sân ý vào cái người đó nhưng mà tất cả những người những người đó tất cả những kể cả về những cái lời nói những cái việc làm hay là cái tâm ý của họ đều xấu thì sao thì khi đó thì chúng ta phải có cái lòng bi mẫn có cái lòng bi mẫn với cái người đó tại vì chúng ta thấy rằng nếu mà người này mà chết đi thì người ta sẽ rất là tái sinh vào những cảnh giới khổ đau và ngay trong cái trong cái kiếp này thôi khi họ sống như vậy họ cũng không thể nào mà tiến bộ được trong bất kỳ cái thiện pháp nào trong cái pháp họ không thể nào tiến bộ được bởi vì họ có cả về những cái lời nói xấu hành động xấu những việc làm xấu những cái ý xấu hay tâm xấu và ai đó mà tất cả mọi thứ đều tốt thì chúng ta rất là dễ dàng chúng ta hướng tâm hay chúng ta chú tâm đến bất kỳ cái hành động nào bất kỳ cái thứ cái việc gì của họ ấy, hay là bất kỳ cái điều gì chúng ta dễ dàng để có thể khởi sinh lên được cái cái lòng từ và để loại bỏ được cái sân hay là loại bỏ được cái con con ếch ếch ếch phòng này thì chúng ta phải có cái tác ý đúng đắn. So next way to dispel to remove anger is practicing metta and reflecting the benefit of metta. What are the benefits of metta? Can sleep well, can wake up well, cannot have a bad dream, protected by the deva, loved by the deva, loved by many people, will have a clear face while we will have concentration easily may not be effective by weapons, poisons. Were reborn in a good destination. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta phải quán tưởng phải hành thiền hay là hành thiền hành thiền tâm từ meta và chúng ta phải quan tưởng về cái sự lợi ích những cái điều lợi ích của hành thiền tâm từ meta đem lại cái cái sự lợi ích uh, của meta đó là đầu tiên là là ngủ trong an lạc là ngủ ngon và thứ hai thức dậy trong an lạc và thứ ba đó là không mơ ác mộng và được chư thiên yêu mến được loài người yêu mến và có sắc diện sáng dạng nghĩa là có nước dạng là có cái sắc diện hay cái mặt sáng sắc diện sáng và có định như là vị đó sẽ có định và không bị vũ khí thuốc độc hay là lửa làm hại và tiếp theo nữa đó là vị đó sẽ tái sinh vào những cảnh giới tốt đẹp sau thân sau khi thân hoại mạng chung. So next one to reflect is uh, Anamateka, unknown beginning. So in the unknown beginning, he or she maybe may have been as my mother or father who protect us, uh, or some relatives, uncles may have, have been. So who protect, who love us. So you should reflect as your relatives in the long samsara. If so, maybe able to dispel anger, Salem Rock. Cách nữa để chúng ta có thể loại bỏ được cái tâm sân đó là chúng ta phải quán chúng ta phải quán tưởng chúng ta phải suy xét rằng trong cái vòng sanh tử luân hồi vô tận không có điểm khởi đầu này thì những cái người này những cái người đó có thể là từng là cha của mình từng là mẹ của mình từng là cô của mình dì của mình chú của mình bác của mình là thân quyến của mình và đã từng là những người mà trong thời quá khứ đó trong những kiếp quá khứ đó có thể chăm sóc cho mình nuôi dưỡng mình và bởi vì chúng ta cái sự quán tưởng như vậy quán tưởng về hay là sự suy xét về cái vòng thân quyến là những người đó đã từng là thân quyến của mình người thân của mình trong cái vòng sanh tử luân hồi vô tận không có điểm khởi đầu này thì như vậy chúng ta sẽ loại bỏ được cái tâm sân hay là loại bỏ được cái con con ếch con ếch phòng này. So next one to reflect is the four elements, especially if you have anger towards properties. So uh, towards uh, for person also okay. So you may reflect the four elements in this way. Uh, am I getting angry towards other elements? am getting angry towards water, fire, wind elements. So if we think, we reflect in, in this way, uh, anger will be removed. Và cái cách để loại bỏ cái tâm sân nữa, đó là về uh, chúng ta quán xét về hay là chúng ta quán về tứ đại về tứ đại ở đây ví dụ như là chúng ta sẽ thấy rằng bất kỳ khi nào mà chúng ta sân sân hay là không không có thỏa mãn không bất mãn về với với những cái tài sản hay những cái vật dụng thì chúng ta có thể hay là bất kỳ chúng ta bất mãn hay là không có thỏa mãn hay là sân với cái người nào đó cũng được thì chúng ta phải quán xét về cái tứ đại ở đây thì chúng ta đang sân với tứ đại chúng ta đang sân với cái, cái nước này đất này sao chúng ta sân với nước này sao hay chúng ta sân với lửa hay chúng ta sân với gió thì bởi vì cái sự quán xét như vậy đúng đắn như vậy thì chúng ta sẽ loại bỏ được cái con ếch cái ếch phòng chúng ta sẽ loại bỏ được cái tâm sân Next way of reflecting is uh, karma sakata. Karma has its own properties. So, if we have uh, anger towards someone, so this is not good karma. So, it is not to be Buddha, Pijika Buddha, or Buddha's disciples. It is uh, approaching into full, full state. So it is uh, like uh, uh, giving a chance uh, of enemies desire. Because if we hate each other, uh, we don't like to be beautiful, uh, to have uh, friends to have uh, many properties, to have a game, uh, gains or fames, to have a good destination. So enemy to enemy, not have a, uh, this desire. So uh, because of this, if we have anger, so like uh, we are giving chance to the enemy's desire. Because of this, we should not have anger. So if someone is bad, he will have a bad karma. He will not be good in this life, in the future. So if we think in this way, karma as a own property, we may be able to dispel, remove anger. Yes. và cái nữa đó là kamasaka có nghĩa rằng chúng ta phải có cách nữa để loại bỏ loại bỏ được cái tâm sân đó là chúng ta phải quán xét đây là tất cả chúng ta đều là chủ công nghiệp của chính mình và khi nếu mà chúng ta sân với ai đó thì đó là cái nghiệp không tốt cái karma không có tốt và cam cái karma cái nghiệp bất thiện nghiệp không tốt này bởi vì chúng ta sân với một ai đó thì chúng ta không thể nào trở thành đức phật không thể không thể nào trở thành bậc độc giác phật Pacheka Buddha được mà không trở không thể nào mà có thể trở thành một bậc thánh thinh văn đệ tử của Đức Phật được. Và nếu với tâm sân như vậy thì khi mà sau khi chết, sau khi thân hoại mạng chung thì có thể bị rơi xuống bốn đường ác đạo. Và nữa, khi mà chúng ta có tâm sân như vậy là chúng ta đã cho cái cơ hội là cho cái cơ hội để cho cái là cái cơ hội mà đúng cái ý vừa ý với kẻ thù của mình. Bởi vì đối với những kẻ thù, kẻ thù đối với kẻ thù thì họ mong muốn cái kẻ thù của mình là không có được tài sản, không có được sắc đẹp, không có được danh tiếng, không có được tiếng tăm và không có mình như là mong muốn những điều xấu đối đối, đối với cái, cái kẻ thù của mình thì đó là cái bản chất của kẻ thù đối với kẻ thù nếu mà chúng ta sân lên thì chúng ta đang cho một cái cơ hội để làm cho kẻ thù của mình nó thỏa mãn họ thỏa mãn ờ, với cái đúng ý vừa ý với kẻ thù và ai đó chúng ta phải xem rằng nếu mà ai đó mà hỏi sân lên thì đó là cái nghiệp của họ ấy. và họ sẽ chịu cái quả trong đời này và những cái đời sau nữa và chính vì thế chúng ta thấy mới thấy được là chính bản thân chính mỗi người đều là thừa tự nghiệp của mình là chủ nhân của nghiệp của chính mình mình làm nghiệp tốt nghiệp và nghiệp chính là cái tài sản của mỗi cá nhân mỗi người khi mà chúng ta quán xét như vậy chúng ta quán tưởng đúng đắn như vậy thì chúng ta mới có thể loại bỏ được cái tâm sân loại bỏ được cái con ếch phòng này. Uh, now I finished all about the reflection to remove anger, but the time is up. We will give time for the interview. So we yes, should Yes, sir. um, những cái cách quán tưởng để loại bỏ được những cái tâm sân hay những cái sân ý này thì chưa có xong, vẫn còn nữa. Vẫn còn nữa nhưng mà là chúng ta ngày sau đó sẽ cho chúng ta có cơ hội có thời gian để hỏi tiếp và để chúng ta có thời gian để hỏi hỏi đáp yes rồi đó so the first question rồi đó dạ con kính đảnh lễ ngài thưa ngài khi niệm ân đức phật có nên niệm cùng hơi thở không thưa ngài như niệm là bút thở ra niệm thô thở vào con kính chuyên ngài Vietnamese at all. During the time I practicing Nusati. should I do Buddha uh, Nusati together with uh, Anapanasati? For example, boot, inhale, and toe, exhale. Boot, uh, in breath, and do out breath. Buddha, Buddha, in, out, in, breath, out, breath. So is that okay to do so, Vietnamese at all? So we don't have. Uh this kind of instruction uh, mixing mm-hmm. <laughs> but uh, uh, we have meditation in this way main meditation and supportive supportive meditation so main meditation let's say maybe anapana breathing meditation so or any others so main meditation can be everything but the supportive meditations are only for recommended, especially in the Visuddhimagga. Puranosati, Metta, Asubha, and Manasati. So, this is supportive meditation you can use occasionally. Uh, so, so mm, uh, because of this, uh, quite okay, yeah, Bodhi University uh, Anapana. <laughs> but to say like uh, inhale, bow or uh, exhale, door, like that, <laughs> uh, it is a bit, sounds is not nice. So uh, to mix uh, maybe in this way better to do. O occasionally you may re reflect Buddha's, qual quality or occasionally you may reflect breathing. So, or you may do breathing, uh, you may think in this way. So, by practicing in this way, I will pay respect to Buddha. Yeah, I will make a puja to the Buddha. So, so by thinking in Buddha, yeah, you may have clear mind. So with a clear mind, you may have a good meditation about the anapana. But if it is a very improved, uh, improve very much, really improve, at that time the mind usually want to focus only one. So mixing uh, may not be, uh, if uh, when you are good, may, may not be okay with, with the two objects. But in the beginning, uh, it can be good, I think. Yes, I know. Hmm. Và ờ, ở đây, ở đây thì ờ, ngài sơ đo mới thấy rằng ví dụ như là thực ra trong trường hợp đây câu hỏi đó là khi mà niệm uh, thở vào niệm bút thở ra niệm đô thì thực ra trong không trong kinh điển không có dạy cái vấn đề này như trong uh, nhưng mà thực tế chúng ta có thể làm như thế này đó là thỉnh thoảng chúng ta có thể hành thiền um, chúng ta có hai cái hai cái đề mục thiền đó đó đó là đề mục thiền chính và đề mục thiền hỗ trợ và đề mục thiền chính có thể là bất kỳ cái đề mục thiền nào trong những cái cái đề mục thiền Đức Phật dạy và đề mục thiền hỗ trợ ở đây thì trong Visuddhimagga trong Thanh Tinh Đạo thì Đức Phật trong Thanh Tinh Đạo có nói đó là cũng có một cái đề mục đó là niệm uh, uh, niệm ăn Đức Phật này rồi uh, là Buddhanusati là metta tâm từ hay là vạ Asuba là bất tịnh và Marananusati là niệm sự chết thì bốn cái đối bốn cái đối tượng này thì hết lần này đến lần, lần khác thỉnh thoảng ví dụ trong trường hợp mà thiền của chúng ta mà chưa có tốt thì có thể hành thiền một trong cái đề mục thiền uh, uh, thiền hỗ trợ sau khi đó thì bắt đầu quay về thực hành cái đề mục thiền chính thì có thể làm như vậy và thực hành như vậy thì, hoặc là chúng ta cũng phải có thể sự uh, suy xét suy xét nữa hoặc là đó là khi mà hành thiền niệm hơi thở này và biết hơi thở vô hơi thở ra hành thiền niệm hơi thở thế này và sẽ dâng cái phần phước cúng dường để cúng dường cái sự thực hành pháp này tới Đức Phật và bởi như vậy thì chúng ta có cái tâm trong sáng sáng rõ và chúng ta có thể hành thiền tốt hơn và tốt hơn có nghĩa rằng khi nào hành thiền trong những một số lúc khi mà hành thiền hơi thở nó có cái vấn đề hay là đang gặp khó khăn thì chúng ta có thể hành thiền những đối tượng thiền hỗ trợ sau đó thì khi mà tâm sáng rõ rồi thì quay lại đề mục thiền chính chứ không có là trộn lẫn với nhau giống như là à, vừa nãy có câu hỏi đó đó là bút thở ra đô thở vào thì không không có không có như vậy và khi có sự tiến triển nhiều khi bất kỳ hành giả nào có một sự tiến triển cái sự tiến bộ trong sự hành thiền hoặc hành thiền tốt rồi ấy, thì cái bản chất tự nhiên của tâm ấy, tâm nó chỉ muốn an trú hay là hướng tới một đề mục mà thôi chứ tâm nó không có muốn là quay sang hai đề mục hai đề mục và bởi vì cái lúc ban thì có thể cái lúc ban đầu đó lúc ban đầu khi mà thấy thực hành hai cái đề mục thiền như vậy thì có vẻ như là tâm nó dễ chịu hơn nhưng mà sau sau khi mà hành thiền tiến bộ rồi thì tâm lúc nào nó cũng có xu hướng là an trú trên một cái đối tượng như thế đó Uh, we have second question ở đó. Dạ, mình có cần nguyện trước khi ở à, câu hỏi ở đây đó là mình có cần nguyện trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm của làm của tất cả cái việc thiện của mình không ạ? Hay chỉ cần tác ý ban đầu và tập trung làm là đủ? Hay là khi hành thiền thì mình nên nguyện ra sao ạ? Uh, ờ, Vanami said đó, when we are doing some kusala, some kusala karma. So at that time, we need to uh, we make some wish. So before doing, during the time we doing, and after finished the kusala, uh, the wholesome deed. So we all have to make a wish, or uh, we just focus on the beginning before doing, and before and, and make a wish before before going to do and we only focus on the wholesome deed what we do only or we need to make a wish before doing before doing wholesome and make a wish during the time we're doing wholesome and make the wish after the wholesome are finished wholesome deed are finished so which way is correct and uh, Vanami said or oh, in during the, the meditation practice meditation, what should we wish to wish to be? Yes. So, which is our desire? So something we want to be. So, what the Buddha recommend for general is uh, to get liberation. That means uh, do we free from suffering or rebirth? So uh, this is my not only doing in time of kusala, so anytime we can have. So maybe we may reflect as a nature Canada. So this is the same as uh, wishing liberation, uh, wishing to be free from Sankara Rivat. So, so we should have this mind every time. So, so donate, so do, during Kusala time, it will be alternative. You do Kusala, you have this wish. So originally also we have a wish, sometimes led by wisdom, wishing Nibbana, sometimes not led by wisdom, going itself. So by seeing someone translator, oh, I want to translate that. No, no, translator is suffering. So, uh, so in the same way, seeing the Dharma speaker, oh, I wish to be Dharma speaker. Really don't know uh, Dharma speaker's uh, suffering, like that. So, but sometimes led by wisdom, so all oh, nature dukkha, like uh, or suffering. So want to be free from uh, samsara, want to get nirvana. So this wish we should all have all the time. So yeah, doing a kusala time is uh, like uh, more important to do. So to, to make sure to lead by knowledge. So it will be alternative before or after or any time. So usually in the our traditional chanting. So yeah, we practice the sila. Uh, after that, we donate. After donating, we make a wish. After making a wish, uh, we share merit. And sadhu sadhu, it is finished. So it is uh, traditionally doing about that. Yes, Errol. Và, ờ, và cái cái cái sự cái câu hỏi ở đây thì như vậy là bất kỳ khi nào á, bất kỳ khi nào chúng ta phải mong muốn. Cái mong muốn ở đây đó là cái sự nguyện ước và cái sự nguyện ước ở đây đó là nguyện ước chúng ta muốn trở thành cái gì. Và Đức Phật dạy tất cả chúng ta đó là một cái tổng quát nhất, đó là chúng ta nguyện nguyện giải thoát, giải thoát khỏi cái sự khổ, sự khổ đau của cái vòng sanh tử luân hồi, cái vòng tái sanh. Và bất kỳ khi nào khi mà chúng ta làm như tất cả những thiện pháp hay là làm bất kỳ bất kỳ lúc nào bất kỳ lúc nào chúng ta có thể cũng có thể phát nguyện thì khi là um, chúng ta lúc nào làm vậy chúng ta phải quán quán được cái sự vô thường khổ vô ngã thì khi mà chúng ta có cái, cái trí tuệ cái sự hiểu biết về khổ vô thường vô ngã đây là cái sự dẫn dắt dẫn dắt bởi trí tuệ thì khi mà làm làm tất cả làm những thiện pháp kusala thì chúng ta lúc nào chúng ta cũng phát nguyện và chúng ta có thể nguyện là trước khi trước đó trong khi đó và sau khi đó bất kỳ lúc nào khi chúng ta quán tưởng mà chúng ta luôn luôn phải ghi nhớ rằng cái sự nguyện nước của mình phải dẫn dắt bởi trí tuệ bởi trí tuệ thì chúng ta sẽ thấy được là chúng ta sẽ mong cái nguyện ước sẽ là nguyện, những nguyện ước chân chánh là muốn thoát khỏi cái vòng sanh tử luân hồi thấy được cái sự vô thường khổ vô ngã anicca dukkha anatta và bởi vì thấy được cái sự vô cái sự khổ này cái sự đau khổ của cái vòng luân hồi này thì chúng ta muốn thoát khỏi cái vòng sinh tử luân hồi còn nếu nhiều khi thì chúng ta lại không có cái nguyện ước của chúng ta lại không có dẫn dắt bởi trí tuệ ví dụ như giả sử như là chúng ta thấy uh, vị một người người thông dịch chúng ta mong muốn rằng ồ oh, chúng ta muốn trở thành muốn trở thành người thông dịch thông dịch viên và thực ra chúng ta không biết rằng thông dịch viên cũng rất là khổ và hoặc là chúng ta nhìn thấy ờ, một vị pháp sư với pháp sư chúng ta mong muốn ồ chúng ta sẽ mong muốn trở thành một người pháp sư để thuyết pháp nhưng mà chúng ta không thực tế chúng ta thấy không thấy chúng ta không thấy rằng pháp sư cũng có nỗi khổ của pháp sư cũng có cái sự khổ và khi mà có trí tuệ như vậy thì chúng ta trí tuệ để hiểu biết và về anicca dukkha anatta khổ vô thường vô ngã và thấy được cái bản chất của cái sự cái sự khổ đau của vòng sinh tử luân hồi thì chúng ta mới thoát khỏi cái vòng samsara cái vòng sinh tử luân hồi và chúng ta muốn muốn đạt được có được nibbana niết bàn thì cái quan trọng nhất là bất kỳ khi nào chúng ta làm thiện pháp thì đặc biệt là quan trọng nhất là khi trong khi làm thiện pháp chúng ta luôn luôn phải có nguyện ước nguyện ước là chúng ta phải dẫn dắt nguyện ước của mình phải dẫn dắt bởi trí tuệ trí tuệ và thường thường theo truyền thống của miến điện thì đầu tiên cái truyền thống của miến điện thì đầu tiên đó là người ta phải giữ giới khi mà vào trước khi làm cái thiện pháp nào thì đầu tiên là người ta sẽ thọ chỉ giới đó là sila sila xong giữ giới xong bắt đầu người ta sẽ bố thí bố thí xong rồi người ta sẽ sinh nguyện bố thí làm phước xong làm phước xong rồi bắt đầu phát nguyện phát nguyện xong rồi thì bắt đầu với chia phước chia phước và sau đó thì tất cả mọi người sẽ đồng thanh và tùy hỷ phước báu thì bắt đầu với nó là sa thú sa sa thú sa thú và bắt đầu kết thúc trong cái buổi lễ mà là cúng dường hay làm những thiện pháp đó and uh, say đó another question say đó giải tâm từ trước hay sau khi hành thiền thưa ngài là tốt thưa ngài xe đó Vanami xe đó so when we do the metta meditation so we should do as a supportive meditation so we do before we do anabana or after finish the sitting we do metta meditation so usually as long as you are good in Anabana, you should focus in Anabana. So, it, Metta is mainly to prevent anger or to dispel anger. So maybe in the morning or at night, uh, you may do for a short time. So during meditation, if anabana is not good, so you can do that before meditation also if not okay with Anapanasati, you can do that uh, after meditation also as long as you are good in Anapana you may do Anapana because it is the main meditation if not good so as a second choice you can do metta meditation yes yes Edo. và cái, cái vấn đề chính đó là khi mà hành tiền tâm từ hành tiền giải tâm từ ở đây đề mục thiền chính của mình là gì đó ví dụ đề mục thiền chính của mình là thiền hơi thở thì khi mà giải tâm từ ở đây á khi mà hành thiền hơi thở đang tốt rồi thì cái vấn đề mà giải tâm từ cũng cũng không không phải là nhất thiết không phải là nhất thiết cần thiết ở đây mà nó chỉ là cái đề mục thiền hỗ trợ và giải tâm từ có thể là uh, ban ngày nghĩa là giải tâm từ mục đích ở đây để làm cho tâm chúng ta mát tâm mát mẻ xuống và để loại bỏ cái sân cái sân ý và khi như vậy thì ví dụ như là sáng buổi sáng hành thiền tâm từ giải tâm từ một lần và buổi tối hành thiền giải tâm từ một lần và trong khi mà hành thiền hơi thở có vấn đề gặp cái vấn đề khó khăn hay là đang gặp cái sự trở ngại gì đó chúng ta có thể hành thiền tâm từ và sau khi mà tâm nó lắng xuống rồi thì quay lại đề một thiền chính đó là thiền hơi thở hoặc là ví dụ như là trước khi mà hành thiền hơi thở anapana mà cái tâm của chúng ta rất là ổn định và tâm chú tâm an chú trên đề mục tốt đẹp thì lúc đó chúng ta không cần thiết phải hành thiền tâm từ mà chúng ta vẫn tiếp tục hành thiền hơi thở và ngay kể cả sau khi mà hành thiền xong rồi hành thiền hơi thở xong rồi chúng ta sau khi xả thiền chúng ta vẫn có an chú được chú tâm trên hơi thở được tốt đẹp chúng ta vẫn tiếp tục uh, hay biết hay là giữ chánh niệm trên hơi thở của mình tốt đẹp thì khi đó chúng ta vẫn tiếp tục hành thiền anapana chứ không không nhất thiết phải chuyển sang hành thiền tâm từ mà duy trì cái đề mục thiền chính của mình đó là cái cái cái, cái điểm quan trọng yes, đó say no. Maybe we have time for one more question rồi đó. Yes. Từ hành giả Bạch Yến, thưa ngài, có một lần khi con hành thiền, con chú tâm vào vùng ở dưới lỗ rốn, con thấy thân mình lớn lên và vượt ra khỏi không gian. Thấy như vậy nên nỗi sợ hãi sinh lên và con không thể tiếp tục hành thiền. Lần tiếp hành lần tiếp hành thiền tiếp theo lại có hiện tượng như vậy và xuất hiện nên con đã dừng việc hành thiền một thời gian và sau này con chuyển sang học thiền hơi thở. Xin ngài con cho xin ngài cho con biết hiện tượng như vậy có đúng hay không ạ? À, con xin kính chiên ngài. Và Vanami said đó. Before that, at one time when I do meditation, so I focus my mind at the navel, the navel, I mean at the abdomen, the abdomen, stomach, and then uh, suddenly I feel that my body become uh, I spending become very big. I spend, I spend with my body, and uh, the body just I spend into the space, and I see that I feel fear, scare, and I cannot continue my meditation because I scared of this thing happen again. And later, uh, and later, I practice change into practice anabana. So the question here is, uh, Vanami said, oh, so this type of phenomena, my body I spend when I focus on my stomach, my navel. What does that mean? Is that the is that correct? Uh, uh, is that something? Yes. So taking a body as an object. Usually, it is a uh, four element meditation you are practicing. So I may say how to practice a four element meditation. So if you practice four elements, you should see only in the body, according to body's uh, uh, form. For example, if you are sitting, uh, only sitting in form if you are standing, standing fall. If you are lying down, lying down fall. So within this body, you should discern, you should reflect as a elements. So should not be like a, uh, big up or like a floating, expanding, uh, yeah. expanding like that. So uh, because of this uh, according to body form you should do. So why expanding in your mind is maybe one thing is a perception, another thing is uh, it is mixing with outside elements. So it is a possibility. Yes, yeah. Hmm. Và khi mà nói về cái hành thiền, Ngài sẽ đó nói rằng khi hành thiền mà chúng ta hành thiền cái đề mục thiền ở trong thân ở đây thì thường thường đề mục thiền ở trong thân đó là hành thiền tứ đại và khi mà hành thiền tứ đại thì trong mọi cái tình huống trong mọi cái oai nghi là khi mà chúng ta chỉ chỉ giới hạn cái sự chú tâm ở trong chính cái thân này thôi ví dụ như là khi ngồi thì chúng ta thấy được cái hình dáng của lúc ngồi và chúng ta giới hạn cái sự cái tâm của chúng ta chỉ trong cái vị vị trí cái thân mà cái tư thế ngồi mà khi nằm cũng vậy thì chúng ta chỉ hành thiền ba mai uh, uh, tứ đại trong cái vị cái thân là cái tư thế nằm cái giới hạn của nó là nằm và khi đứng vậy khi đi khi đứng vậy là cái cái thân cái hình dáng của cái thân này chúng ta thấy cái hình dáng của cái thân này và chỉ trong cái phạm vi hình dáng đó mà thôi còn trong cái trường hợp ở đây đó là khi mà uh, trong trường hợp này cô ấy thấy rằng đó là cái thân nó phồng ra mà thân nó phồng ra ở đây thì nó rơi vào một trong hai trường hợp thứ nhất trường hợp thứ nhất là do cái tưởng cái sanh nhá cái tưởng của mình cái tưởng của mình cái tưởng của cô và cái thân nó trở nên phồng ra cái thứ hai đó là cô kết hợp với những cái đại ở bên ngoài cái đại bên ngoài nữa nên thành ra cái thân nó trở nên lớn lên và đó là hai lý do mà có khả năng yes đó oh. Vanami said đó so consider Lisa's for the sharing of Mary said đó okay repeat after me tất cả chúng ta đọc theo ngài said đó ờ, Mehi Etawata cha mehi Sambadam punya sambadam Sambadam punya sambadam Sabe Deva Numodandu Sabe Deva Numodandu Saba Sambati Sairiya Saba Sambati Sindhiya Idame nya Nyadina Hodu Idame nya Nyadina Hondu Sukhida Hondu Nyadayo Sukhita Hondu Nyadayo Idame Bonyam Idame Bonyam Vasavakaya Vaham Asawakaya vahang. Hodu. Hondu. Mama bunya bhagam. Mama bunya bhagam. Savasadanam. Savasadanam. Vajemi. Vajemi. Tesabe. samam Mesamam. samam Bunya bhagam. Bunya bhagam. Davandu. Labandu. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Nắc mô Buddhaya. Nắc mô Dhammaya. Nắc mô Sankhaya. Thank you, Sayadaw, for the wonderful Dhamma talk today. And thanks from Fante Bawara Dhammika for the wonderful translation. We would like to share all of our merits that we've accumulated by keeping Sila learning Dhamma and practicing Dhamma to Balok Sayadawji, May Sayadawji be strong, healthy, and long life. And we also thanks everybody for your time and participation. See you all in the next Dhamma class and may all be well and happy and peaceful. Sadhu, sadhu, sadhu. Chúng con xin kính tri ân Ngài Sayadaw đã thuyết một thời Pháp tuyệt vời cho tất cả chúng con và kính tri ân bàn tê Pháp Thắng đã thông dịch cho chúng con. Chúng con xin kính dân đến Ngài Bao Ốc Sayadochi những quả phước mà chúng con đã trong sạch làm đây bằng cách giữ giới, học Pháp và hành Pháp. Chúng con kính mong Ngài Bao Ốc Sayadochi Pháp Thể Kinh An, thân tâm an lạc, và mãi là bóng tùng che mát cho tất cả chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia buổi thính pháp ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại tất cả trong buổi học pháp lần sau. Thay mặt bàn tổ chức, chúng con kính chúc chư tăng, Phật tử và đại chúng được hạnh phúc và an lành. Sa du, sa du, sa du. Sa du, sa du. Sa du, sa du, sa du, sa du. Sa du, sa du.